w'abakozi bo mu nzu baba batarakwiza imyaka cumi n'umunani itegekanijwe n'amategeko benshi ugasanga bafise imyaka iri hagati ya cumi n'ibiri na cumi n'indwi n'izihe mvo nyamukuru kenshi zikunda gutuma abana nk'abo bemera gukora ako kazi kandi batarakwiza imyaka isabwa n'amategeko inkurikizi n'izihe kuri abo bakozi bo mu nzu bita abayaya ababone ni igiki cokogwa uruharago bugwande kugira ngo iyo ngendo ihohotera agateka k'abana ituzwe ibyo hamwe n'ibindi nibyo tugiye guca ijya nino muri kino kiganiro nkingira cuno munsi turi kumwe n'uwakurikiranye ibyigwa by'inyifato akaba anafasha abana mu bijyanye n'inyifato nziza no kumenya ku ishuri kuri mikoro ni jewe jehome hakizimana sangwa ikaze niba ubuto bwanjye ujya buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu mu gutangura kino kiganiro tuyishime eric ni umwe mu banonosoye ibyigwa by'inyifato akaba anafasha abana ibijyanye n'inyifato nziza no kumenya ku ishuri aratubwira zimwe mu mvo nyamukuru zikunda gutuma abo bana bemera gukora ako kazi ko kuraba abana batarakwiza imyaka cumi n'umunani itegekanijwe n'amategeko icyo ni ikibazo no gihanze hari n'uwundi muce uzosanga urenze imyaka mirongo ibiri mm. abo rero baraza bagasaba ubuzi abantu bakaba babuzi nk'uko bimenyerewe Eh, bakabakoresha hariho nabo usanga batarashikana n'imyaka cumi n'itanu yego nico nagire mvuge kuko hariho abo bamwe bamwe twaganiriye bafise imyaka cumi n'ine cumi n'itatu eh, hariho n'abaza bafise imyaka mike cyane batarashikana imyaka cumi n'itanu rero abo bantu baza kumva izihe ni biki bibatuma baza guca amahera ni ukuvuga imvu nyinshi ariko nyamukuru ngira ndabashikirize mwa kino kiganiro ni zitatu mhm. icya mbere n'ubukene ni ukuvuga abantu baraba mu bukene umwana akiyumvira ati reka nsahiriza ababyeyi ugasanga bavuka ari abana benshi hanyuma akavuga ati nzoja mu gisagara nca amafaranga kuko narabonye n'umwana wa naka kuko umwana ariyumvira mbega ndi umuntu akuze cyane ndi umwana akabura aho wenyine nyine ajya uruhande ajyako nicyo gituma akenshi usanga bavuye mu muhira bakagenda eh, ikigira gatatu mhm. ni ko biva ku ndero mbi umwana yarose aho umwana aronka indero mbi hanyuma akaba icangazi ukunda kubabona abana ugasanga n'umwana atumva muhira ndetse akaca avuga ati ndahavuye ngiye kwirondera amafaranga mm. rero izo ni zo nyamukuru ntushikiriza mwa kino kiganiro zituma abo bana bashobora kuza mwa kino gisagara gukubagurwa bifatiye ku gitsina ni imwe mu nkurikizi zo gukora akazi k'ubuyaya batarakwiza imyaka nk'uko bibandanya bisigurwa na tuyishime Eric afasha abana mu bijyanye n'imyifatire ibereye haba mu kibano cyangwa ku ishuri eh, mu bisanzwe ukuntu bitegerekanijwe ukuntu bisanzwe bigenda mu ndero y'abana no kurera abana umwana aba afise umuntu amukurikirana kugeza ku myaka cumi n'umunani nicyo ni ukwita mu gifaransa foromasiyo dora personalite rero ubwo buntu bwiwe bukagenda bukura kubera hari amajyambo hariho umuntu yaba umubyeyi wiwe urumva ko abo bana baba bataye imuhira ababyeyi babo bataraheza igikorwa cyabo iyo bashyitse naho bagiye kurera abandi kandi umuntu atanga icyo afise wewe utanga indero nawe atayufise nuko rero ingaruka mbi rero kuri uwo mubone zibiziye ingaruka mbi ni nyinshi cyane vuga urazi ko umubone kenshi usanga yirirwana n'uwo bita ngo ni umuboye mm. bajya abakozi bo mu nzu kenshi usanga ari babiri abo rero barakunda gushikirwa n'ibibazo eh, barabafata ku ngufu kubagurwa eh, eh, rifatiye ku gitsina barabakubagura abenshi ugasanga batwaye inda z'indaro bamaze gutwara inda z'indaro harimo abatinya no gusubira iwabo kenshi rero bayitwajwe n'uwo muboyi akaca amukura mwa kino gisagara akamujyana kumupangira hirya y'igisagara ni ukuvuga uwo mwana urumva agize kuba umwana ageze no kuba afise uwundi mu nda urumva ko ari ibibazo byinshi bimwerekeye ko muri n'uwo mumba we hari igihe usanga ata buryo bushemeye nashaka ndakubwire ko aba bose ubona bariko barasega ngaha mw'ibarabara abantu bose uzosanga baca ku mihana ngo mputu n'utu bose novuga ko ari abantu bahohotewe biciye muri ubwo buryo kenshi wasanga ari abayaya bateje inda uraba bihakana uraba bemera bakabatwara kure urumva ko ibibazo bahura ni byinshi hari n'abandi rero bahura n'ibibazo byo guheranirwa udufaranga bakoreye abandi bakabakoresha ibikorwa byinshi birengeye imyaka yabo mm-hmm. iyumvire guhera mu gatondo ukora ibikorwa bagukoresha mu nzu nawe ugasanga ni umwana afite imyaka cumi n'umwe cumi n'ibiri urumva ko naho nuvuga ko eh, aba ariko arahohoterwa mu bijyanye n'akazi mm-hmm. kuko ntabarashikana imyaka mm-hmm. wavuze yuko uh, kenshi baba birigwana n'ababoyi eh, ariko kandi si ngombwa ngo imihana yose iba itunze ababoyi mu gihe baba bafise abayaya mbega kuri ba sebujahoho ntibishobora gushika rijya kubagurwa rifate ku gitsina mu gihe hafise akaranga kaboneka canke mbere bivanye n'ingeso y'uwo musebuja ugasanga nawe nyene aramukubaguye eh birashika eh, hariho nk'abashobora kukwitura mu ibanga si kenshi bikunda gushika bakakubwira ko eh, basebuja bahora baba ibyo birabaho mbega mu bijyanye n'imyitwarire n'ubwenge bwiwe iyoboramutima ntahungabana ryo ryateba akagira kumbura bivanye n'ingene afatwa n'ingene akora akazi uko yategereza gukura ameze mu bwenge bwiwe no mu myifato yiwe niko bibandanya bimeze muri icyo gihe ubujya umuntu akeneye umuntu amwama hafi na cyane cyane igihe ageze mu myaka y'ubuyabaga rero igihe ashyitse iyo ajya gukorera amafaranga ntaba akironka umukurikirana kuko wari kumukurikirana ayo mubereye umubyeyi aba yahindutse umukoresha ni ukuvuga si umubyeyi wiwe kuko ahubwo nawe ajya kuronka ibindi bikorwa akora nk'umubyeyi rero by'ukuri amaze gushika muri ibyo bikorwa akabona y'amahera yari yiteze ko azoronka ntayarose by'ukuri benshi birabahungabanya mu mutwe birabahungabanya aho gutera baba bazima ahubwo bagatera bononekara mu mitwe ugasanga nibo bagiye mu busambanyi mu ntumbero kugira ngo agabanye ibyiyumviro cyangwa ingorane mu mutwe abenshi hariho n'abanywa ibiyaburamutwe umwana bakajya mu biyayuramutwe kubera ibibazo byinshi afise muri we akimvira mbega y'amafaranga nzoyaronka cyangwa se nzoyaronka akabibura agasanga ibikorwa ni byinshi birengeye n'imyaka yiwe niba bantu uca wumva mu kibano bakubwira ngo ngo nta karafise uwo muyayaga ntuza ngo araraba abana neza hajya aba yarabyaye akumva ibyo ari byo akagira imana muhira bakamwakira bamwakiriye rero bakamwakirana urukundo nawe araheze akagarukana urukundo muri we ku buryo azogaruka gusaba akazi ari umuntu muzima azishaje gukora niwubahiriza ubuto bwanjye uzo buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu nibo badufatiye hagati ndabibutse ko turi mu kiganiro nkingira kuri radiyo isanganiro tukaba turi ko tuvuga ku bijyanye n'abakora akazi k'ubuyaya batarakwiza imyaka cumi n'umunani itekanijwe n'amategeko imvo inkurikizi n'icokorwa kugira ngo bituzwe tuyishime Eric afasha abana mu bijanye n'inyifato ibereye haba mu kibano canke ku ishuri abona ko bimwe mu vyo kugira ngo iyo ngendo y'abana bakora akazi k'ubuyaya batarakwiza imyaka cumi n'umunani itegekanijwe n'amategeko kuba bukugwiza indero yo kuziko abana bakareka guhababukira amahera bakubaha ababyeyi ndetse bakabanza kwiga rero urwaruka rw'iki gihe na cyane cyane abigeme bageze mu myaka y'ubuyabaga barirukira amafaranga cyane sinzi ko murabibona eh, rero bakirukira amafaranga nayo imyaka itaragera rero ibyo ni uruhara rw'ababyeyi bwo kubasigurira bakabasigurira ukuntu amafaranga bashobora kuzoyakorera bageze mu myaka myiza kandi bakanayaronka byoroshye ikindi ni ugutera akamo abantu bakira abana bataracyari gushashikana iyo myaka ko ari amakosa uravuze ku mpande zibiri ariko mbega abo bana bo ubwabo nta ruhara bafise abana by'ukuri ubwabo ni rwa ruhara rw'abana gukumvira ababyeyi urazi ko baca umugani mu kirundi ngo ngo inyoni ngo iguruka yisunga igiti hajya umwana umaze kubona atumvira umuntu akuze biramugora nawe no mu bijyanye n'imyitwarire no mu bijyanye n'ukuntu yigenza mbere no mu bijyanye n'iterambere ryiwe kuko ugiye urumviriza impanuro nizo zikubaka abana rero barakwiye kuza barumviriza impanuro ababyeyi bariko barabatera n'abandi bantu bose ndetse n'abigisha urazi ko benshi bava mu mashuri bakanka kwiga abana bakabanza bakamenya ko hari igikorwa cya mbere banza ugwane no kumara ayo mashuri hanyuma niho uzoba ufise n'umutima wo kwiyumvira icyo ushobora gukora eh, kuko burya byose bihera mu mutwe utari kuriyumvira ah, ngo ubone neza akamaro k'ibyo uri kurakora ntibiheza ngo biguteze imbere nuko hariho kandi muri kino gihugu cy'u Burundi nk'uko biri no mu bindi bihugu amashyirahamwe yigenga usanga akenshi haranira agateka k'abana muri icyo gihe ko biri ko biraba kandi ayo mashyirahamwe tutakekeranya ko hari mwubahanura iki n'akahe kamwe mwayatera kugira ngo ya migwi yose mwadondagura abana ababyeyi leta bafashanye n'ayo mashyirahamwe yigenga bose kuri ya ntumbero imwe yo gutuza iyo nyifato cyangwa ako kabi gakorerwa abantu eh, amashyirahamwe menshi yarabitanguye ndetse na twebwe turimo ni ibintu twaba turi ko turahemereza iminsi yose biciye mu nyigisho biciye mu nkino biciye mu bikina abana bakina ku mashuri amashyirahamwe yatera akamo ko yobandanya by'ukuri eh, ntibiraranduranwa n'imitsi ngaha mu burundi ntitwobideha bobandanya bigisha bigisha urwaruka na cyane cyane bakaba rukundisha ishuri kuko ari ryo soko ry'iterambere nino ngaha haciye harangirira ikiganiro nkingira cy'uno munsi twari ko tuvuga ku bijyanye n'abakora akazi k'ubuyaya batarakwiza imyaka cumi n'umunani isabwa n'amategeko imvo y'ibyo inkurikizi n'icokorwa kugira ngo bituzwe ndabashimiye mwese mwari mugiteza abiri bakoze abatanze ibyiyumviro byabo kuri mikoro yari jewe jehome hakizimana ndabike banuye naho ku munsi nk'uyu nk'aya mango cyari ikiganiro nkingira nkingira dukingire nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire